Awit, Kabanata 66 Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay. Awitan siya't luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ikay sinasamba, awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit na karagatan, mga ninuno nati doon dumaan. Dooy naramdaman, labis na kagalakan. Makapangyarihang hari kailanman, siya'y nagmamasid, magpakailanman. Kaya huwag magtatangkang sa kanya'y lumaban. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang tumalisay at tulad ng pilak kami idinarang. Iyong binayaang mahulog sa bitag at pinagdala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway, ipinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo dinala sa dakong payapa. Ako'y maghahandog sa banal mong templo ng aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang iaalay ko, susunuging tupa, kambing sa katoro, mababangong samyo, halimuyak nito. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag, sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa aki walang katapusan.